aspecto de birdoi malcasas ilian viv manieron. Lau aspecte similae specioi de birdoi estes protio nene preparenzae, sed ili vivas en similae medioi. Studajo pri dec mil conservitae birdae expositiajoi En natur scienza i museoi en la tuta mondo confirmas per tio la fenomenon de la convergia evoluzio. Ciui birdoi havas flugiloin, plumoin, cae becon. Crome, ili ciui demetas ovoin. Set tio ja estas prescau cio pri comunai traitoi. Necessas nur compari etan colibron, cun struto, por ecconi, kiel differenzas la aspecto de birdoi, quancam ciui appartenas alla sama classo de bestoi. La malsama aspecto cetio estas neniel hazarda, sed gi disvolvigis dum la curo de la evoluzio, char la bestoi adaptigis al certai viv medioi cae viv manieroi. La longa lango de la colibro perfecte taugas por suci nectaron el floroi, cae la longai cruroi de la Africa struto ebligas alla cur birdo, dum epocoi cun mal de nutrajoi, entrepreni grandain migradoin. Set ciula apartai adaptigioi atingas tian profundetson, che estas ancau inverse eble concludi el aspecto de birdo prigia viv maniero, au ec eble prigia funccio en la ecologia sistemo, te amo de biologoi de la Universitato de Londono esploris tiun demandon, cae mesuris prescau dec mil birdoin el museoi en la tuta mondo. Las scientistoi comparis nau corpain caracterizajoin, inter ili la becon, la voston, la flugiloin, cae la gamboin, cae rilatigis ilin al tio, cion la birdoi voras, cae ciel ili attingas sian nutrajon. Insecto vorantoi exemple esti subtividitai plue al birdoi, ciui captas sian vorajon flugante, au ciui serchas gin sur la grundo, au trovas gin sub aquo cetio montrigis, che laula aspecto bone eblas constati tre bone, cie, cae cie la besto vivas. Quelcae el tiui contextoi estis evidentai, exemple la super average longai flugiloi de specioi, ciui passigas grandan parton de sia vivo en la aero. La biologoi tamen constatis, che per la combino el ciui nau corpai caracterizajoi eblis constati la viv manieron de la birdoi. La pingveno ne estas parenza alla aucedo. Malgrau tio, ambau similas unu alla alia. Ilia metodo estas pli precisa ol concernai taxoi, helpete parenzae rilatoi, scribas las ciencistoi en sia studajo, ce tiui metodoi oni basigas sur la supposo che proxime parenzae spezioi estas pli similai unui alla aliai en ilia vivo stilo, ol spezioi ciui iam frue en la curo de la evoluzio se parigis. Tio ja ofte estas trafa, set ne ciam. Ciel tion montras exemple la comparo inter pingvenoi cae aucedoi. La parenzezzo inter tiui du bestoi el cerpigias principe en la facto che ambau estas birdoi. Iam pure lau viveio tiui bestoi neniam contusigis unui cun la aliai. Pingvenoi vivas exclusive en la suda hemisfero, au cedoi aliflanque nur en la norda hemisfero. Malgrau tio, pingvenoi cae aucedoi similas lau aspecto. Ambau havas becon, corpon, cae flugiloin, per ciui ili bone cae rapide povas nagi, cae chassi fishoin sub aquo. Sciencistoi nomas tion convergiado. La actuala prilumigo estas ancau pruvo por tiu basa principo de la evoluzio, ce ciu la samai corpai caracterizajoi disvolvigas plur foies independe, nur pro la influo de la medio, cio efficas de extere alla vivuloi. Evoluzio estas antauvidebla proceso, diras la biologo el Londono. Se gi de nove comencigius sub la samae condicioi, tiam ec estus vivagioi, civi similus al tiui, civi existas hodiau sur la tero.